السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما بالكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيمتم محمد محمد sala na salamu zimfikie tunaendeleza silsila ya durusi yetu ya fiqhu al-usra katika darsa iliyotangulia tuliweza kuangazia ankiha al albatila fi al nikah ama sampuli za nikaha ambazo kwamba zimeharamishwa na ni batila katika sheria ya Uislamu tukaweza kuangazia nukta sita ama aina sita za nikaha za ndoa ambazo kwamba zimeharamishwa katika sheria ya dini yetu ya Kiislamu tukasimamia nukta ya sita ama aina ya sita ya nikaha ambayo kwamba imeharamishwa ambaye kwamba ilikuwa ni nukta ama nikaha ama ndoa ambayo kwamba inafungwa katika idda ama leo hii insha Allah tutaweza kuanzia النكاح السابع من الأنكحة المحرمة الباطلة aina ya saba ya nikaha ama ya ndoa ambayo kwamba imeharamishwa na ni nikah ambayo kwamba haitakubaliwa katika sheria ya Uislamu ambayo ni nikahul kafirati ghairi alkitabiyya nikahul kafirati ghairi alkitabiyya liqawli Allah azza wa jalla wala tankihu almushrikati hatta yu'min Sheikh Suleiman Suleimullah Abdul Hayy hafidhahu Allah anatueleza kwamba nikaha aina ya saba ambayo kwamba imeharamishwa katika sheria ya Uislamu ni nikaha ama ndoa ya Muislamu kumwoa asiyekuwa Muislamu hii ni nikaha ambayo kwamba ni muharrama wa batila katika sheria ya Uislamu ni kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imekuja kutuhakikishia jambo hili aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya ya 221 na wala msiwaoe wanawake wa kishirikina mpaka watakapokuwa waumini mpaka watakapoamini na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo inakuwa ni haramu kwa muislamu wa kiume kumuoa muislamu mwanamke ambaye kwamba ni mushrik mwanamke ambaye kwamba ni kafiri asiyekuwa muislamu ni jambo la haramu hilo قال عبد ابن عبد البر رحمه الله تأويل جماعة العلماء أنهن الوثنيات والمجوسيات يعني المشركات هنا لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال يعني العفائف, العفائف لا من شهر زناها ابن عبد البر رحمه الله anatueleza maulama wanafasiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala tuliyotangulia kuisoma kwamba hao mushrikat anasema annahunna alwathaniyat walmajusiyat wao ni wale ambao kwamba walioharamishwa yani waislamu kuwaoa ni wale ambao kwamba ni wathaniyat wanawabudu masanamu walmajusiyat na wale ambao kwamba wanaabudu moto wale ambao kwamba wanaabudu moto na vile vile wanaabudu shams na qamar hao ndio wale ambao kwamba wameharamishiwa waislamu kuwaoa ama wale ambao kwamba ni ahlul kitab waliopewa vitabu kabla yetu sisi ni halali kwa mwanaume wa Kiislamu kumuoa mwanamke kama huyo kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walmuhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum na ni halali kwenu nyinyi wanaume wa Kiislamu kuwaoa wanawake wema miongoni mwenu na vile vile kuoa wanawake wema miongoni mwa wale ambao kwamba walipewa kitabu kabla yenu hii ni kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inayotoa ruhusa kwa wanaume wa Kiislamu kuwaoa wanawake wema miongoni mwa wale ambao kwamba walipewa vitabu kabla yetu na aya hii inafasiriwa yani hao wanawake waliopewa vitabu ni wagani ni al-afaifa la man shuhira zinaha ni wale ambao kwamba wamejihifadhi wamejiweka mbali na machafu yote wala sio wale ambao kwamba wamedhihirisha mapambo yao wala sio wale ambao kwamba wanadhihirisha mapambo yao hao ndio walioruhusiwa naam wanaume wa Kiislamu kuoa وقال الحافظ بن قدامة رحمه الله ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب Al-Hafidh Ibn Qudama rahimahullah anasema kwamba hakuna baina ya wanazuoni kwa utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala ikhtilaf ya aina yoyote kwa kuhalalishiwa wanaume wa Kiislamu wale wanawake ambao kwamba wako huru waliopewa kitabu kabla yetu sisi kuwaoa hakuna ikhtilaf baina ahli alilm kwamba labda anafaa kuolewa wa ahlul kitabi na muislamu ama afai hakuna ikhtilaf baina ya ahlul ilm kuhusiana na wanaume kuwaoa waliokuwa huru miongoni mwa wanawake wa ahlul kitabi waliopewa vitabu kabla yetu waqal akasema vile vile ibn qudama rahimahullah wasairu alkufari ghayru ahli alkitab kaman عبد ما استحسن من الاصنام والاحجار والشجر والحيوان fala khilafa baina ahli alilm fi tahrimi nisaihim vile vile ibn Qudama rahimahullah akasema kwamba wanawake wakafiri wote waliosalia wasiokuwa ahlul kitab kama wale ambao kwamba wanaabudu masanamu wale ambao kwamba wanaabudu mawe wale ambao kwamba wanaabudu miti na wale ambao kwamba wanaabudu wanyama hakuna khilaf baina ahli alilm kwa kuharamishia waislamu kuoa wanawake wenye sifa hizi yani hakuna khilaf kwa muislamu hafai kuoa wanawake wenye sifa hizi wale ambao kwamba wanaabudu masanamu wanaabudu jiwe ama mawe wanaabudu naam miti na hayawan hakuna khilaf baina ahli alilm kwamba hawa wanawake ni haramu kwa wanaume wa Kiislamu انتبهوا يا اخوان المراه الكافره idha lam takun kitabiyya la yahillu nikahuha Sheikh akasema tuzinduke enye ndugu wa Kiislamu tufahamu kwamba mwanamke wa kikafiri hafai kuolewa naam wala sio halali kwa Muislamu kumwoa mwanamke wa kikafiri asiyekuwa kitabia wale waliokuwa waliopewa vitabu kabla hafai kabisa wala sio halali kwa Muislamu kumuoa kisha Sheikh akaeleza aina ya wanawake hao akasema nukta ya kwanza wa yadkhulu fi dhalik na anaingia kwa hao ambao kwamba Muislamu ameharamishiwa kumuoa almar'atu almuslima idha irtaddat mwanamke wa Kiislamu ataporitadi atakapotoka kwenye dini yake ya Uislamu la yahillu nikahuha haitokuwa halali kwa Muislamu kumuoa mwanamke kama huyo huyu ni wa kwanza anaingia kwa lengo kwamba ameharamishwa wameharamishiwa Muislamu kumuoa yani mwanamke Muislamu akiritadi inakuwa ni haramu kwa Muislamu kumuoa mwanamke kama huyo Sheikh akaendelea akasema huna ta'ti almas'alatu alkubra 'inda ahli alilm na inatokea masala ambayo kwamba ni kubwa zaidi miongoni mwa wanazuoni wa Kiislamu wahia masala yenyewe ni hii halil muslima allati la tusalli takasulan takunu qad irtaddat wa kharajat min min alislami au la ikaja suali ambayo kwamba ni ya utata je mwanamke wa Kiislamu ambaye kwamba hasali kwa sababu ya uvivu je mwanamke kama huyo anakuwa ameondoka katika Uislamu ama anakuwa amesalia katika Uislamu هذه المسألة اختلف فيها العلماء وقد ذكرنا وقد ذكرنا الخلاف فيها مرارا وتكرارا kisha shekha akasema masala hii wamekhtalifiana maulama juu yake na imeelezwa mara kwa mara kule nyuma akasema katika masala hii ama suala hili ambalo kwamba limeulizwa la utata je mwanamke ambaye kwamba haswali kwa sababu ya uvivu atasalia kuwa muislamu ata, ama atakuwa ametoka katika uislamu shekha akasema kuna kauli mbili katika masala hii akasema kauli ya kwanza famin ahli alilm man yaqul kunayo katika wanazuoni waliosema innaha kafiratun qad kharajat min millati alislam kunao miongoni mwa ahlul ilm wanazuoni waliosema kwamba mwanamke kama huyo moja kwa moja anakuwa ametoka katika Uislamu anakuwa ametoka katika mila ya Uislamu na kauli ya pili anasema Sheikh Suleiman Suleimullah Ar-Ruhaili hafidhahullah wa min ahli al-ilm man yaqul na kunao miongoni mwa wanazuoni waliosema innaha laysat kafira lakinaha ala khatarin adhim wamesema kwamba huyo mwanamke ambaye kwamba haswa, haswali kwa sababu ya uvivu hatakuwa kafiri bali atakuwa katika katika hatari kubwa yani atakuwa anaelekea katika ukafiri mwanamke kama huyo Sheikh atatueleza je anafaa kuolewa na Muislamu ama hafai walakin kabla Sheikh akasema wakadhalika ar-rajulu idha taraka as-salah takasulan vile vile mwanamume atakapokuwa ni mwenye kuacha sala kwa uvivu kisha akasema Sheikh mulahadha muhimu fa in qulna na tukisema inna tarka salah kufru tukichukua kauli ya pili kauli ya kwanza ya wale wanazuoni wa kwanza waliosema mwanamke mwenye kuacha sala kwa uvivu anakuwa ni kafir Sheikh akasema tukisema kwamba kuacha sala ni kufuru akasema wa hadha ma urajihuhu fil mas'ala wa ufti bihi na hii ndiyo ambalo kwamba nitairajihisha katika hii masala nitatoa fatwa kwamba mwanamke ambaye kwamba anaoacha sala kwa uvivu ama mwanamume ambaye kwamba anaoacha swala kwa sababu ya uvivu fa innahu yahrumu ala almusalli an yatazawaja biman la tusalli inakuwa ni haramu kwa mwanamume ambaye kwamba anaswali amuoe mwanamke ambaye kwamba hasali inakuwa ni haramu kwa mwanamume kama huyo mwenye kusali kumuoa mwanamke ambaye kwamba haswali ويحرم على المصليه an tatazawaja biman la yusalli vile vile inakuwa ni haramu kwa mwanamke mwenye kusali kukubali kuolewa na mtu ambaye kwamba haswali wayakunu nikahu batilan law waqa na nikaha kama ile itakuwa ni batil nikaha ambayo kwamba haikubaliwi kisheria lau ikifungwa lakin mithla hadha nikah idha aqada fa innahu la yubtalu illa bihukmi alhakimi ay bihukmi alqadi kisha shekha akasema tambihi muhimu lakini nikaha kama hii ikishapita ikishafungwa haitofaa kwa mtu kutengua nikaha kama ile isipokuwa kwa hukumu ya qadhi lianna almas'alata khilafiyya kwa sababu mas'ala hii ya kwamba ni muislamu wa ama si muislamu kwa sababu yako ya kuacha sala ni mas'ala ambayo kwamba ni khilafiyya wametofautiana ndani yake maulama fa idha aqada nikah nikahi ama ndoa ikifungwa la yubadiri talib alilm ila ibtal alaqd haifai kwa wanafunzi wadogo kukimbia kuanza kwenda ku, ku, kuvunja ndoa kama ile wa inma yurfa al ila al-qadi walakin jambo ambalo kwamba wanafaa kufanya wale wanafunzi wadogo kuinua jambo hili kumpelekea qadi walqadhi yanzuru fi hadha al kisha qadi ndio ataangalia je awatenganishe ama wabaki kwa hiyo inakuwa sio kazi ya wanafunzi walakin qaul arrajih ya sheikh anasema ni kuwa muislamu ambaye kwamba anaswali katika wanaume ni haramu kwake yeye kumuoa mwanamke ambaye kwamba hasali vile vile aks opposite mwanamke wa Kiislamu ambaye kwamba ameshikamana na ibada sala hafai kukubali mwanamume ambaye kwamba hasali kumuoa yeye na endapo wakiona hii nikah inakuwa ni batil lakini sio kanzi ya wanafunzi kuweza kuwatenganisha bali yanafaa yanyuliwe jambo hili kwa kadhi kisha kadhi ndio wataona naam jana anafaa kuwatenganisha ama wasalie katika nikaha kama ile na vile vile wanawake ambao kwamba wameharamishwa kwa Muislamu kumuoa ni huyu ambaye kwamba shekha anasema wayadkhulu fi dhalika an-nisa al-kitabiyat idha tarakna dinahun na wanaingia katika wale ambao kwamba wameharamishwa kwa wanaume wa Kiislamu kuoa ni wale wanawake ambao kwamba wamejinasibisha kwa wale ambao kwamba walipewa kitabu walakin kiukweli wameachana na dini ile hawaifuati dini ile kabisa wa hadhihi alqadhiya yajibu an tufhama mimman yantasibu ila ahli alkitabi alyawm man kafara bidinihi na kadhia hii ni muhimu zaidi na ni jambo la wajib kuweza kufahamu vizuri kwa sababu kuna wengi ambao kwamba wamejinasibisha katika dini ya ahli alkitab walakin katika zama hizi wengi wao wamekataa dini kama ile man yusammunahum bil ilmaniyin au ala al almaniyin wal ni wale ambao kwamba wanaitwa sasa hivi al والملحدين wal-mulhidin ni wagani alladhi yaqul ana la a'taqid anna hunaka ilahan walladhi yaqul ana ma a'taqid anna Isa nabii wengi wao katika asri yetu hizi ama zema zetu hizi wanaojinasibisha na ahlul kitab yani manasara ama mayahudi wengi sasa hivi wamekufuru dini ile na wanajiita alalmaniyin mulhidin na almaniyin na mulhidin ni wale ambao kwamba utamkuta mtu anasema kwamba mimi si itakidi kwamba kunayo Mola katika hii ardhi mimi siamini kwamba katika ulimwengu huu kwamba kuna Allah siamini na Allah siamini na Mola siamini kwamba kuna Mola katika hii ulimwengu na miongoni mwao ni wale ambao kwamba wanasema kwamba mimi siamini kwamba Yesu ama Isa alayhi salam ni nabii watu kama hao wamejinasibisha na ahlul kitab walakin wamekufuru naam kidhahir wamejinasibisha lakini kibatin kiundani wamekufuru na dini hiyo kwa sababu hawaamini na Allah vile vile hawaamini na Isa kuwa ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana yuqal innahu nasrani hata kama itakuwa inasemekana kama huyu ni mnasara lakini huwa fi nafsihi la ya'taqidu hadha ad-din lakini katika nafsi yake itakuwa haamini na dini hiyo fahadhihi almar'a in kanat min hadha an-naw' fa innaha la tahil ay la yahillu nikahuha mwanamke kama huyo akijulikana kwamba amejinasibisha walakini itikadi yake ni kwamba haamini na Allah na wala haamini kuwa Yesu ama Isa alayhi salam ni nabii wa Allah hata kama atakuwa anajiita ni Nasrani lakini katika nafsi yake itakuwa haitakidi hai, hai, hai wala haamini na dini hiyo basi mwanamke kama huyo hafai wala inakuwa sio halali kwa Muislamu kumuoa yeye na hata wakioana basi nikah kama ile inakuwa ni muharram wa batil ويدخل في ذلك ايضا المجوسيات vile vile kwa wale ambao kwamba wameharamishwa wameharamishiwa wanaume wa Kiislamu kuwaoa ni wanawake wa kimajusiyat wale ambao kwamba wanaabudu tulivyotangulia kueleza kule nyuma wanaabudu moto ama wanaabudu shams jua wal qamar vile vile wanaabudu mwezi wanawake kama hao vile vile wameharamishwa yani haifai kwa muislamu kuoa wanawake kama hao wa hadha inda jamaahiri ulama min as-salaf wal khalaf na hii ni qaul ya jamaahiri ulama maulama wengi wanazuoni wengi wa Kiislamu kwa wale ambao kwamba walitangulia na wale ambao kwamba walikuja baadaye wamesikizana kwamba mwanamke wa kimajusia hafai kuolewa na Muislamu ويدخل في ذلك غير الكتابيات وغير المجوسيات na wanaingia katika walioharamishwa yani muislamu kuwaoa ghairi alkitabiyat wasiokuwa miongoni mwa ahlul kitab na wasiokuwa majusiyat wameharamishwa wale wengine wote wasiokuwa kitabiyat wameharamishwa kabisa wala muislamu hafai kuwaoa wa hadha mahallu alijma' na hapo ndio maulama wote wamekusanyana wakasema kwamba anna nikaha almuslim lahunna haramun hakika muislamu kufungua ndoa na hao ambao kwamba si kitabiyat naam ni haramu na ni kauli ya uh, ijma' ya ulama mkusanyiko ya maulama wote nadhani tumeelewana kwamba muislamu hafai kabisa kuoa mwanamke ambaye kwamba si kitabiat yoyote ambaye kwamba si kitabiyat walioruhusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala basi inakuwa ni haramu kwa muislamu kuoa mwanamke kama huyo na maulama wakaeleza wa kwanza ni yule ambaye kwamba amewacha sala takasulan kwa uvivu tu hataki kuswali kwa sababu ya uvivu kisha akasema mwingine ni yule ambaye kwamba naam anajinasibisha na ahlul kitabi walakin kikweli anakuwa amewacha dini kama hiyo wala haitakidi na dini kama hiyo mwanamke kama huyo vile vile inakuwa ni haramu kwa muislamu kumwoa naam na aina ya tatu ni majusiyat wale ambao kwamba wanaabudu moto na mwezi na jua vile vile ni haramu naam kwa muislamu kuoa wanawake kama hao <clears throat> والنوع الثامن na aina ya nane ya wanawake ambao kwamba wameharamishwa kwa Muislamu kumuoa ama kuwaoa ni nikahu ghairi almuslimi lilmuslima ayan kana dinu ni nikah ama ndoa ya asiyekuwa muislamu kumuoa mwanamke ambaye kwamba ni muislamu ayan kana dinu dini yoyote ile ambayo kwamba atakuwa ndani yake almaradi si muislamu kisha anataka kumuoa mwanamke ambaye kwamba ni wa Kiislamu anasema Sheikh wa hadha nikah haramun wa batil bil ijma' nikah kama hiyo ama ndoa kama hiyo ni haramu na ni ndoa ambayo kwamba haitokubaliwa kwa kauli ya maulama wengi qala Allahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ushahidi wa kuharamishwa na mwanamke wa Kiislamu kuolewa na mwanamume asiyekuwa Muislamu anasema Allah katika suratul Baqara aya 221 wala tunkihu almushrikina hatta yu'minu na wala musiwa ozesheni watoto wenu wa kike wale washirikina wanaume mpaka hao wanaume washirikina waamini na wala msiwaozesheni madada zenu ama watoto zenu wa kike kwa wale ambao kwamba sio waislamu wale ambao kwamba ni washirikina hata yu'minu mpaka watakapokuwa waumini waqala subhana na Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza katika aya nyingine katika suratul mumtahina aya ya 10 fa in alimtumuhunna mu'minatin فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن na ikiwa mtajua kuwa hao wanawake ni waumini basi mmeshawafanyia mtihani mkahakikisha kwamba hao wanawake ni waumini basi msiwarejeshe kwa makufar kwa sababu hao wanawake sio halali kwa hao makufar na wala hao makufar sio halali kwa wao hii ni dalili ambayo kwamba inaonesha kwamba wanawake wa Kiislamu hawafai kuolewa na wasiokuwa waislamu kwa sababu wale sio halali kwa hao wanawake na hao wanawake sio halali kwa wale wanaume ambao kwamba si waislamu kwa hiyo tumepata dalili mbili ambazo kwamba zinaharamisha kivyo vile atakavyokuwa katika dini yoyote ile kama sio muislamu basi mwanamke wa Kiislamu ni haramu kwake yeye kuolewa na, na mwanamume ambaye kwamba sio Muislamu kisha Sheikh akaendelea kutueleza wa min asafin fi dhilli al-infitah al-yawm dakhala ala al-muslimin al-khalal fi hadha al-bab na jambo la kushangaza zaidi katika zama zetu hizi imeingia katika waislamu khalal katika mlango huu ambao kwamba tumeizungumzia ya kutokukubali mwanamke wetu ime iwe ni dada yetu ama mabanati zetu kuolewa na hao ambao kwamba si waislamu imeingia halal kabisa watu wameghafilika katika jambo hili wa asbahna nasma anna muslimati atazawajna binasara au biyahud au bighairi dhalika min alkufar imefikia mpaka sasa hivi watu wanasikia yani na inafikia mpaka sisi kwamba wanawake wa Kiislamu wanawaoa ama wanakubali kuolewa na wanaume ambao kama ni wa Kinasara ama wanaume wa Kiyahudi ama wasiokuwa hao ambao kama ni makufaru wa hadha khatarun adhim Sheikh anasema hii ni khatari kubwa ambayo kwamba imetukuta bal Sheikh anasema bali man istahalla dhalika fahuwa kafir yoyote ambaye kwamba atahalalisha jambo hili la kuwa sio mbaya mwanamume ambaye kwamba si Muislamu kumooa mwanamke wa Kiislamu mwenye tahalalisha jambo hili ni kafir istihlal hadha nikah kufur kuhalalisha ndoa kama hii ni kufur ni kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wal billah na Allah subhanahu wa ta'ala tukinge tusiwe ni kuingia katika mashakil kama hii ya kuwaozesha madada zetu ama watoto wetu kwa watu ambao kwamba sio waislamu imma kwa maslahi ya aina yoyote ile ni jambo la haramu na ni jambo la hatari na Allah subhanahu wa ta'ala ameshatuelekeza yoyote ambaye kwamba atafanya ukaidi katika jambo hili basi atakuwa amekwenda katika ukafiri asipochunga akihalalisha jambo hili kwamba binti wangu waolewe kwa sababu maslahi fulani akahalalisha basi inakuwa yeye amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wanikahu tasi' na aina ya nikahi ya tisa ambayo kwamba imeharamishwa katika sheria ya Uislamu annikahu biniyati talaq ni ndoa ambayo kwamba mtu anaoa lakini kwa nia ya kumtaliki yule mwanamke Sheikh anasema wa maana nikah biniyati talaq maana nikah kwa nia talaq an yatazawaja ar-rajulu al-mar'a wa huwa azimun fi qalbihi an yutalliqaha ba'da mudda ni mtu yani mwanamume anaazimia kumuoa mwanamke kisha anamuoa mwanamke yule walakin katika moyo wake ameshaweka kwamba mimi nitamtaliki huyu mwanamke baada ya muda fulani nikah kama hii inakuwa ni nikah muharram nikaha kama hii inakuwa ni nikah muharram mtu anaoa lakini kwa lengo la kumtaliki yule mwanamke baada ya muda hii inakuwa ni nikah muharram na kunazo kauli mbili anasema Sheikh waqad dhahaba jumhur ulama ila anna hadha an-nikah jaizun sahih kunayo baadhi ya maulama ama wengi katika maulama wamesema kwamba nikaha hii ni jaiz kauli ya kwanza ni jumhurul ulama wamesema kwamba nikaha hii ni jaiz sahih لانهم قالوا وسبب لانه في ظاهره صحيح وسبب ان sababu nje ile inakuwa ni sahih wa niyatu fil qalb na nia inakuwa katika moyo wa mtu wala tu'lam na haijulikani kilichokuwa ndani ya moyo wa mtu kwa hivyo wamekwenda jumhurul ulama wengi katika maulama wakidai kwamba naam nikaha kama hii itakuwa ni jaiz sahih kwa sababu nje ya nikaha kama ile inaonekana ni jambo sahihi na nia kawaida iko katika moyo wa mtu na haijulikani amedhamiria nini mtu kama huyo nikaha kama hii inakuwa sahihi قول يا جمهور وذهب بعض التابعين vile vile baadhi ya tabi'in منهم الامام الاوزاعي اوزاعي وعزي ذلك الى الامام الى الامام مالك miongoni mwa waliounga mkono Kauli ya pili ni Imam Auza'i na vile vile Imam Malik ila annahu haramun la yajuz wakasema kwamba jambo hili la mtu kumuoa mwanamke walakin ameazimia kumtaliki baada ya muda ni jambo la haramu wala haifai katika dini yetu ya Kiislamu yahrumu ala ar-rajul an yatazawaja al-mar'a wa huwa azimun fi qalbihi an yutalliqaha ba'da mudda inakuwa ni jambo la haramu kwa mwanamume kumwoa mwanamke lakini huku ameazimia kwamba katika moyo wake ameazimia kwamba nikimuoa baada ya muda fulani nitakuwa ni mwenye kumtaliki wa hadha huwa rajihu insha Allah Sheikh akasema kwamba hii kauli ya pili ya baadhi tabi'in ambaye kwamba ni Imam al-Auza'i na Imam Malik ndio kauli ambayo kwamba ni sahihi zaidi ambayo kwamba ni rajih insha Allah kwamba ni haramu naam ndoa kama hii ya mtu kutaka kumoa mwanamke walakin amepanga kumwacha baada ya muda anna hadha nikah haramun la yajuzu lirajul an yaqdim nikah kama hii inakuwa ni haramu na haifai kwa mtu kutengeneza ama kutekeleza nikah kama hii bali alwajibu alayhi an yatazawaja biniyati daimuma bali itamlazimu mwanadamu anapotaka kuoa mwanamume anapotaka kuoa basi yawe kwa nia ya kudumu na mwanamke kama yule fa in arada lahu ma yustad'a at-talaq ama ikitokea jambo ambalo kwamba litampelekea kumpatia talaka yule mwanamke imetokea sababu za kimsingi za kutaka kumpatia yule mwanamke talaka bas amtaliki ama yatazawaja huwa azimun ala talaq fahadha haram ama mwanamume kuoa kwa sababu naam na kuazimia ameoa lakini ameazimia katika moyo wake kwamba nitamwacha huu baada muda jambo hili ni haramu kisha wakaegemeza katika hii kauli ya pili wakaegemeza nukta kadha ama nukta ya kwanza ambayo kwamba ameegemeza katika kauli yao alwajhu alawwal anna fihi ghishan kwamba inakuwa kuna uongo katika ndoa kama ile fa inna zawja yaghushu almar'a kwa sababu mwanamume anakuwa anamfanyia ghishi na kumdanganya yule mwanamke wayaghushu waliyaha kisha vile vile anamfanyia ghishi na kumdanganya msimamizi wa yule mwanamke waqad harrama alislam alghisha na uislamu bila shaka imeharamisha jambo la kudanganya dalili wakaitoa hadithi ya rasul alayhi salatu wasalam عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله يعني أصابه المطر قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ man ghashana falaysa minni rawahu muslim fi sahih wametoa dalili katika kuegemeza katika ile kauli yao wakasema kwamba rasul alayhi salatu wasalam alikuwa akipita kisha akapita katika sehemu inayouzwa vitu katika sehemu ile kunayo chombo ambayo kwamba ilikuwa imewekwa chakula ndani kisha alayhi salatu wasalam akaingiza katika chombo kama kile ambacho kwamba ilikuwa imewekwa aina ya chakula kuingiza ndani mkono wake ikawa imekuwa na unyevunyevu ikakuwa mkono wake imekuwa na unyevunyevu faqal alayhi salatu wasalam akasema ma hadha ya sahib at'am ni nini hii mwenye kuuza chakula akamuuliza yule muuzaji ni nini hii mbona kunayo maji katika chakula qal yule mwenye kuuza akamjibu rasul alayhi salatu wasalam asabathu sama ya rasul allah yani asabahu almatar mvua ilinyesha ikaingia katika hiyo chakula naam ndio mimi nikaweka chakula nyingine juu ile ilionyeshewa ikawa chini qal alayhi salatu wasalam akamwambia yule muuza chakula afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas bona usingeliweka iliyokuwa ime pata maji juu ili watu wenye kutaka kununua waione kisha rasul alayhi salatu wasalam akasema man ghasha falaysa minni yote ambaye kwamba atafanya shughuli kama hii ya uongo ya kuwahadaa watu na kuwadanganya watu falaysa minni hatakuwa pamoja na mimi hadithi rawahu muslimun fi sahih kisha shekha akaendelea kutueleza fakifa yastaqimu fi aqlin an yuharrima alislamu alghisha fi subrati ta'amin wa yubiha alghisha fi al'arad la shakka anna hadha ba'id jiddan an qawaid alislam shekha akasema kama uislamu imezingatia na kuchunga na masala ndogo ya chakula imekuwaje Uislamu inachunga masala ndogo isifanywe uongo katika kuuza chakula na vitu kama hizo. Itaingiaje akilini kwamba Uislamu iharamishe uongo katika jambo dogo kama ile kisha Uislamu ifanye halali katika heshima ya watu? Itakuwaje? Haiwezi kabisa kuingia katika akili. La shaka jambo hili inakuwa ni mbali sana na amna zile misingi za Uislamu. Uislamu imechunga naam haki za watu katika kila sehemu naam kuanzia kwa chakula je kama imefanya watu wasidanganye kwa kupimia watu ama kuuzia watu kilichoharibika je itakuwaje uislamu ifanye halali kwa mwanamume kuoa kwa nia talaq inakuwa jambo hili inakuwa ni haram na iko wazi kabisa na wanaegemeza katika kauli yao wale waliosema kwamba ni haramu nikaha kunia ya talaq wakasema nukta ya pili ni anna fihi idhararan bilmar'a kwa sababu naam kunayo madhara kwa mwanamke fa intazawajaha wa hiya bikrun mwanamume atakapooa mwanamke hali ya kuwa yeye ni bikra fa innahu yadurruha haythu yutalliquha thayiban hakika atakuwa anamdhuru pale atakapomtaliki akiwa tayari ameshaolewa yeye ni amemtaliki alimuoa aliyekuwa ni bikra kisha akamdhuru kwa kumtaliki aliyekuwa ni thayyib wa huwa azimun ala hadha min al-asl kuanzia mwanzo kule alikuwa ameshaweka nia kwamba nikimuoa huyu nitamtaliki huwa yadkhul wa huwa nawi bil idrar anaingia katika ndoa ile walakin ameweka nia ya kumdhuru mwanamke kama yule wa in kanat thayyiba fa innahu yadurruha kadhalik vile vile mwanamke kama huyu kama alikuwa ameshaolewa kabla kisha akamuoa kwa nia kwa nia ya kumtaliki basi anakuwa vile vile amemdhuru huyu mwanamke lianna almar'a idha tuliqat kwa sababu mwanamke akitalikiwa fa inna nadhrata an-nas ilayha takhtalif anha qabla dhalik watu watakuwa na muono tofauti na mwanamke kama huyo alishatalikiwa kisha ameolewa kisha ametalikiwa maono ya watu inakuwa ni tofauti kwa mwanamke kama ule waqad harrama alislamu alidrar na uislamu imeharamisha jambo hili la kufanya madhara kwa baina yao aliposema alayhi salatu wasalam la darara wala dirar wakatoa dalili kutoka kwa hadithi ya rasul alayhi salatu wasalam kwa kuegemeza katika kauli yao kwamba haifai mwanamume kuoa kwa nia ya kumtaliki wakasema alayhi salatu wasalam alisema la darara wala dirar haifai kwa mwanadamu kujidhuru wala haifai kwa muislamu kudhuru wenzake haifai kwa mwanam, kwa mwanadamu yani wa Kiislamu kujidhuru wala haifai vile vile kuwadhuru wenzake na nukta yao ya tatu wanayoegemeza katika kauli yao anasema Sheikh lianna fihi shabahan bilmut'a kwa sababu ndoa hii ya mtu kuoa walakin ameweka nia ya kumtaliki yule mwanamke baada ya muda inakuwa inafanana nikaha ya mut'a faqad alima Allah man fi qalbi hadha zawj anna an-nikah muaqqat kwa sababu bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa keshafahamu katika moyo wa huyu mwanadamu ambaye kwamba naoa kwamba anaoa lakini kwa wakati maalum fa asbaha nikah almut'ati min hadha albab akawa ni mwenye kufananisha nikaha hii ambayo kwamba ni nia talaq na nikaha ya mut'a na nikaha ya mut'a nadhani tuliweza kueleza ambayo kwamba ilikuwa ndo nikaha ya kwanza kabisa iliyoharamishwa kwa hiyo inakuwa nikaha kama hii ni haram kama vile vile nikaha ya mut'a ilivyokuwa haramu na nukta ya nne ambayo kwamba wanaegemeza katika kauli yao sema li'annahu dhari'atun litasahuli fil a'rad والتلاعب بالنكاح كما يشهد له الواقع nikaha kama hii ya kuoa kwa nia talaq endapo ikisemwa ni nikaha ambayo kama ni jaiz sahih itakuwa ni kufanya usahali ili watu waje kucheza na heshima za watu kama inavyoshuhudiwa sasa hivi anasema Sheikh fa min asafin shadid anna ba'd ar-rijal asbahu yusafiruna fi ijaza ربما لشهر واحد فيتزوج احدهم اربع مرات au خمس مرات بنيه الطلاق kuna katika wanaume ambao kwamba wanasafiri kwa sababu ya vacation ima ni mwezi moja ama siku chache lakini utamkuta mwanamume kama huyo mmoja ameoa katika hiyo wakati wa mwezi mmoja takriban wanawake wanne ama watano walakin kwa nia yake ya talaq anamwoa huyu wiki moja anamtaliki anaoa mwingine wiki ya pili ikiisha anamtaliki mpaka inafikia idadi ya wanawake watano yadhhabuna ila buldan la yukallifu nikaha shay'an thumma yatazawwaju hadhihi khamsata ayyam biniyati talaq thumma yutalliquha thumma yatazawwaju thaniya biniyati talaq thumma yutalliquha tulivyoeleza kwamba wanakwenda sehemu ambayo kwamba haikui ghali masala ya kuoa kisha anamuoa huyu mwanamke kwa wiki moja kisha anamtaliki anamuoa mwanamke mwingine wiki ya pili baada ya wiki ya pili kuisha anamtaliki وللاسف ان هذا البلاء دخل حتى على بعض الطلاب العلم anasema la kushangaza zaidi ni jambo hili limeingia mpaka kwa wanafunzi baadhi ya wanafunzi wa ilmu wa dini naudhu billahi min su'il hal kisha namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tukinge na hali hii mbovu famithlu hadhihi la taqbaluhu sharia nikaha kama hii sheria haikubali bal tarudduhu bali sheria inaikataa هذا من حيث حكمه من jihati كونه حلالا au haraman hadha alladhi yadhharu li wallahu a'lam sheikh anasema naam nikaha kama hii sheria haiwezi kubali yani nikah نكاح nia ya kutaliki mwanamke baada ya muda hii nikaha kama hii sheikh anasema bakome namdhihirikia ni nikaha kama hii inakuwa ni haramu أما من حيث الصحة فلا نستطيع فلا نستطيع ابطال العقد الا بمبطل ظاهر اما kwa kuwa nikaha kama inakuwa ni sahih sisi anasema Sheikh hatuwezi kubatilisha aqd kama hiyo illa bimubtil dhahir wa nahnu la natlu ala ma fi qalbi ar-rajul kwa sababu sisi hatuwezi kufahamu kilichokuwa katika moyo wa mtu hatuwezi kufahamu kilichokuwa katika moyo wa mtu lakin naqulu lirajul bali tutamweleza na kumwelekeza mtu kama huyo ambaye kama anataka kuoa nikaha hii ya nia ya talaq ittaqillah fa inna hadha nikah haram mche Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika nikaha ama ndoa kama hii ya kuoa mwanamke kwa nia ya talaq ni jambo la haram wala yajuzu lak an tuqdima alayhi wala haifai kwa wewe kuweza kuoa ndoa kama hiyo wala yajuzu lak wala haifai kwako wewe antatalaaba bimanati almuslimin kucheza na wanawake ama wasichana wa Kiislamu kwa hiyo kwa sababu haijulikani kile chomoyoni mwa mtu atapewa nasaha mtu yoyote mwenye kukuwa na nia hii ya kuoa kwa lengo la kuacha mwanamke baada ya muda anapewa nasaha ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na haifai kabisa kwake yeye kuoa ndoa kama ile wala haifai kwake yeye kucheza na amna hisia ya watoto wa kike wa Kiislamu Sheikh anasema wa min asafin anna ba'd alqa'imin ala ba'd almarakiz alislamiyya fi Europa yastaghilluna hadhihi alqadhiyya wa ra'yi jumhur alulama biljawaz na la kushangaza zaidi wale ambao kwamba wanasimamia katika baadhi ya marakiz za Kiislamu katika katika sehemu za Europe kule naam wanashikilia katika hii kadhia ya nikah biniyati talaq wanashikilia rai yani ile ambayo kwamba walitoa jumhuru ulama tunakumbuka katika hii nikah ya talaq kuna kauli mbili kuna kauli ya jumhuru ulama na kuna kauli ya baadhi ya tabi'in kauli ya jumhuru ulama ni kuwa ni jaiz sahih ama kauli ya baadhi ya tabi'in wanasema ni haram ambayo kwamba ni kauli rajih kisha shekha anasema katika Uropa katika baadhi ya marakiz centers fulani wanashikilia kauli ya jumhuru ulama kwa kwamba ndoa kama hii ni jaiz fa idha jaat imraa mwanamke anapowaendea wenye kusimamia katika senta hizo turidu an tuslim anataka kusilimu aingie katika uislamu wa aslamat ala yadi man fi almarkaz kisha akasilimu kupitia wale ambao kwamba wanasimamia senta hizo tazawajaha yule anamsilimisha kisha anamuoa mwanamke kama yule wabaqiyat ma'ahu shahran kisha yule mwanamume ama yule mwanamke anabaki na yule katika muda wa mwezi mmoja au aqal ama chini ya mwezi thumma talaqaha kisha anamtaliki waqad adda hadha ila irtidadi adad min an-nisa ba'da an dakhalna fi al-islam nikaha kama hii ya nia ya talaq imesababisha wengi waliosilimu katika wanawake kule Europa ama kule Europe kutoka katika Uislamu kwa sababu waliolewa kisha chini ya mwezi moja wakatalikiwa wakagundua kwamba hii ni mchezo na hii dini siyo dini ambayo kwamba inajielewa wakatoka katika dini kwa sababu ya watu kama hawa ورأينا أن هؤلاء الذين يعدون شيوخا بالنسبة لا بالنسبة لما هناك يتلاعبون بالأعراب Sheikh anasema tukaona kwamba watu kama hao ambao kwamba wanahesabika katika sehemu kama zile wao ndio walimu wao ndio mashekh wanakuwa wanachezea naam heshima wanachezea ile heshima ya watu kule walislamu a'la min hadha uislamu iko mbali na hiyo mchezo yao hadha alladhi yadhharu li hii ndio inayonidhihirikia mimi kwa hiyo shekha anatumaanishia kwamba bado kauli hii ya pili ina nguvu kwa sababu nikah kwa nia ya talaki imeleta madhara mpaka katika dini kuna watu ambao kwamba wamechukua nafasi hii ya kuweza kusilimisha baadhi ama watu walikuja kusilimu kisha baada ya kuwasilimisha wakawaoa walakin kwa nia ya talaq baada ya kuwapa talaka wanawake kama wale wakawa na wenye kurudi katika dini ambayo kwamba sio sahihi kwa sababu ya watu ambao kwamba walikuwa wanadhaniwa ni watu wa khair Naam tutaangalia kwa haraka haraka iliyosalia an-nikahu ashir nikah ya kumi ambayo kwamba vile vile ni miongoni mwa nikaha zilizoharamishwa yani ndoa wa huwa nikahu alladhi tatanazalu fihi al-mar'a an haqqiha fi al-mabit wa nahwi ni nikaha ambayo kwamba mwanamke anaolewa lakini anakosa kutendewa haki ya yule aliyemuoa kulala kwake yeye walahu suratan iko na aina mbili asuratul ula aina ya kwanza nikaha kama hii an yakuna nikahu shar'iyan ni nikaha iwe ni nikaha ya kisheria wa yuradu bihi ma yuradu fi nikah na kile ambacho kwamba inatakikana katika nikah ndio inapatikana katika katika nikaha kama hile fayuradu listimrar na nikaha kama hiyo itakuwa ni ya kudumu wayuradu tanasul na vile vile nikaha kama ile wanategemea kupata watoto ghaira anna rajula la yastati'u an yatiha fi al-layl illa tu yule mwanamume hawezi kuja kulala kwa nyumba ya yule mwanamke usiku fa tusqitu haqqaha fil mabit haki ya kulala kwake usiku anakuwa amtendei wa hadha nikahu يعرف عند المتقدمين بنikahi nahariyat na nikaha kama hii ilijulikana kwa wale ambao kwamba walitangulia kwamba inaitwa nikah nahariyat nikah ya mchana lianna almar'a tusqitu haqqaha fi al kwa sababu mwanamke hapati haki yake ya yule mwanamume kulala kwake usiku wayatiha ar-rajul fi an-nahar wayatiha ar-rajul fi an-nahar mata ma tayassara lahu dhalik na yule mwanamume alimuoa huwa anampitia na kumtembelea mchana naam pale ambapo kwamba anapata fursa hiyo wa hadha nikahu na nikaha kama hii ni jaizun inakuwa ni nikaha ambayo kwamba inafaa li'annahu nikahun shar'iyyun kwa sababu ni nikah ya kisheria asqatat fihi almar'atu haqqaha haqqan laha limaslaha imeondoka haki yake ya yule mwanamume kulala kwake yeye usiku kwa sababu ya maslaha naam imra'a turidu an tazawwaj au turidu antatazawaja hadha rajul mwanamume anataka kuolewa na yule mwanamke ama yule mwanamke anataka kumwoa mwanamume yani watu wanataka kuona kwa sababu ya hiyo wakatoa haki fulani kwa sababu ya maslah wakatoa haki fulani kwa sababu ya maslah yani haki ya yule mwanamume kulala kwa yule mwanamke usiku ikaondolewa akawa analala pale anaenda kupumzika mchana kwa sababu ya maslah fulani Sheikh anasema hii nikah ni ya kisheria kabisa kila kitu imepita walakin wamechukia baadhi ya masalafu kwa wale ambao kwamba waliotangulia katika wema karika kariha hadha nikah baadhi salaf wamechukia nikaha kama hii baadhi ya salaf na kuna aqwal nyingi ambazo kwamba zinaonesha walivyochukizwa wale waliotangulia na nikaha kama hii ya mchana peke yake bali usiku uh, wanakuwa hawezi kutekeleza ile sharti ya yule mtu kulala kule kwa hivyo imekuja aqwal nyingi ambazo kwamba kwa sababu ya wakati hatutaweza kuzisoma walakin wengi miongoni mwao ni Ibn Qudama wanasema kwamba nikaha kama hii si ya waislamu vile vile al-Imam Thawri anasema kwamba nikaha kama hii sio nikah ya waislamu naam nikaha kama hiyo inakuwa sio nikah ya Kiislamu na vile vile baadhi wanasema sihhatul aqd wa butlan shart hii nikah inakuwa ni sahihi lakini sharti inakuwa imeharibika kisha tunaangalia iliyokuwa muhimu wakana al-Hasan Sheikh anasema wakana al-Hasan wa Ata la yarayani bi nikah an-nahariyat ba'san amma Hasan na Ata walikuwa hawaoni hii nikah ya mtu kuoa mwanamke na kumwendea mchana peke yake shida yoyote walikuwa hawaoni shida yoyote la yara ba'san an yatazawajaha ala an yaj'ala laha ash-shahr ayyaman ma'luma walikuwa hawaoni shida kwa mwanamume kuoa mwanamke lakini amwekee baadhi ya siku maalum katika mwezi ambaye kwamba ataenda kwake falladhi alayhi aljumhur wa huwa arrajih insha Allah ambaye kwamba jumhur ulama wameelezea naam nayo ndio ndio rajih insha Allah anna hadha nikah jaizun wa sahih nikaha kama hii ya kumuoa mtu na kumwendea mchana peke yake inakuwa ni jaizun wa sahihun la siyama inda wujud almaslaha hasa hasa pale itakapokuwa kunayo maslah muhimu zaidi kwa hiyo tumepata nikaha ya kumoa mwanamke lakini mchana peke yake ndo anaendewa na bali usiku anamrudia mke wake inakuwa hii nikah ni jaiz na sahih fahamika sheikh ayo <laughs> sura thania na aina ya pili ya nikaha kama hii ni alla yuradu minhu ma yuradu minan nikah ni isitakikaniwe kile ambacho kwamba inafaa kupatikaniwa katika nikah wa inma yuradu minhu listimta' faqat bali mtu anataka kujistarehesha tu tunazungumzia nikah gani nikah ya mwanamke anaolewa lakini anakujiwa mchana hii ni sura ya pili yake yani hawataki yale ambayo kwamba inafaa kupatikaniwa katika nikah kuna mengi ambayo kwamba yanafaa kupatikaniwa katika nikah kupatikaniwa watoto naam kupatikaniwa vitu vingi lakini wao wanaoana kisha wanaendelea na mchana lakini hawataki zile vitu ambavyo kwamba zinafaa kukusudiwa katika nikah bali wao wanataka kujifurahisha mwili peke yake hawataki watoto wala hawataki kudumu katika nikah kama ile kwa sababu labda ni dharura kwa muda fulani niko hapa hivi kwa biashara fulani kisha baadaye nitatoka anamuoa huyu kwa sababu ya kupata kupumzika pale mchana walghalibu fi, fi mithli hadhihi sura an yakuna azwaj sirran mara nyingi katika hii sura ya pili inakuwa ndoa ni chini ya maji yani kisiri kabisa watu wameificha kabisa hawai hawaidhihirishi kwa watu Sheikh anasema walghalibu ala anna hadha an-nikah an yakuna sirran mara nyingi nikaha kama inakuwa ni nikah ya siri walghalibu aidan an yanwi zawj an yakuna muaqqatan vile vile mara nyingi mwanamume anakuwa ameweka katika nia yake kwamba itakuwa ni kwa wakati maalum walghalibu aidan an almar'ata tadriku hadha vile vile mwanamke huwa anafahamu jambo hili naam kwamba wameuona kisiri wa anna hadha inma huwa nikahun li ayamin au shuhurin na hakika ya hili inakuwa ni nikaha ambayo kwamba inakuwa ni ima kwa masiku za kuhesabika ama miezi za kuhesabika فهذا النكاح محرم نكاح كما هي نكون محرم لأنه لا تراد منه المرادات الشرعية من النكاح وسبب sababu lengo lake sio lengo ambalo kwamba sheria inataka katika nikahi lengo lake inakuwa sio lengo ambalo kwamba linatakikaniwa katika نكاح وللاسف أن المتلاعبين بالأعراض في بعض الدول إذا قدم الرجل استقبلوه في المكاتب هناك وعرضوا عليه ماذا تريد تريد صديقة تريد زواج مسيار ويسمونها زواجا والحقيقة إذا نظرت إلى الصورة أنه لا فرق بين هذا الذي ذهب بتلك الصديقة وهذا الذي ذهب بمن أسموها آه، زوجة بالمسيار سوى الصورة شيخ أنا سيما كنا كتك بعاذي يا إنتي كنا بعاذي يا واتو kwamba wanapenda كتزيع نعم إلي ile يا واتو anapokuja mtu ambaye kwamba labda ni mtu amekuja kufanya kazi zake za mkataba kwa wakati maalum anapofika tu wanamkuta watu wanamkabili watu na kumuuliza je unataka mwanamke tukupatie vile vile wengine wanauliza je unataka ile zawaji ya misiar ile ndoa ya kumua mwanamke mchana kwa muda fulani Sheikh anasema ukiangalia jambo hili hii sura ya pili kwa maangalifu ya ndani zaidi utakuta kwamba zote mbili ni sawa huyu amchukua mwanamke aishi naye kwa nyumba mpaka mkataba wake uishe aondoke na yule ambaye kwamba ataoa zawaji ya misyar ya mchana peke yake ilivyokuwa sura ya kwanza anamkujia mchana ama kwa huyu ni amekuja katika mkataba wake wa kazi lakini anamuoa na anajua mkataba ikiisha mimi nitarudi Sheikh anasema ndo kama hii ukiona ni sawa na mtu kukuwa na mwanamke ambaye kama ni hawara tu na ndo kama hii inakuwa ni haram ama ile sura ya kwanza ni jaiz kwa aqwal za maulama walakin hii ya pili Sheikh anasema ni haram wala haifai kwa Muislamu kufanya kitu kama hiki na Sheikh anasema ukitaka kuhakikisha jambo hili utakuta wengi wanaooa nikaa kama hii huwa hata hawashughuliki kuuliza je mwanamke kama huyo dini yake ni ipi je mwanamke kama huyo akhlaqi yake ni ipi je mwanamke kama huyo familia yake ni gani hawashughuliki katika kuuliza kwa sababu lengo lao kubwa ni kustarehesha mwili wao hawataki chochote isipokuwa kustarehesha mwili wao kisha Sheikh akatoa mfano ama akatoa kauli ya Ibn Hani sami'tu Aba Abdullah yani al-Imam Ahmad alimsikia Imam Ahmad qila lahu wakiambiwa ar-rajulu yakunu fi suq kuna mwanamume ako sokoni wa bainahu wa baina manzilihi ba'dun bu'dun na baina ya ile soko na nyumba yake kunayo umbali fulani fala yastati'u an yarji'a faqila indahum yeye hawezi toka kutoka sokoni mpaka nyumbani kwake aende akapumzike labda kuanzia saa tano mpaka saa nane hawezi enda ku hawezi pata nafasi ya kuenda kutoka sokoni mpaka kule akapumzike yani la yastati'u an yarji'a ila ahlihi fayaqila indahum hawezi kurudi nyumbani kwake akapumzike pamoja na mke wake katika ile mchana fayatazawwaju 'inda suqihim ra'a kisha yeye anaoa mwanamke kule kule ambaye kwamba yuko katika ile soko mwanamke mmoja yatiha bin nahar kisha ya kazi yake ni kumtembelea mchana na kutekeleza baadhi ya haja yule mwanamke wa idha rajaa ila manzilihi billayl lahu mraa na anaporudi nyumbani kwake usiku anakuta mwanamke katika nyumba yake yule mke wake yani yatazawaj mraa bima yusammunahu al-yawm misyar anaoa mwanamke katika ndoa ambayo kwamba inaitwa misyar qaribatu min al-mahall anaoa mwanamke ambaye kwamba yuko katika sehemu karibu na kazi yake qaribatu min al-amal yaqilu indaha adh-dhuhr anapumzika kwa yule mwanamke wakati wa dhuhuri wa yataghadda indaha kisha anatafuna chakula cha mchana kule kule kwa yule mwanamke wa hadhihi suratun wadhiha anna al-ghalib la yurad la yuridu min hadha ma yuradu min nikahin ghaliban ukiangalia katika picha hii amemwoa mwanamke katika soko kisha anapumzika pale anakula yeye anakuwa hana haja na mwanamke kama huyo katika nikaha ya kisheria bali yeye kenye ana haja ni kupata sehemu atakapotulia na atakapopata starehe lakini anakuwa hahitaji kabisa nikaha ambayo kama ni ya kweli kweli faqala al-imam ahmad imam ahmad aliposikia jambo hili akasema ish hadha ish hadha aliuliza hii ni jambo gani waajiba minhu alishangazwa sana na jambo hili akasema hadha shani'un jiddan hii ni jambo ambalo kwamba ni mbaya sana kwa hivyo katika aqwal za Imam Ahmad ni kwamba jambo hili la kuoa mwanamke naam mchana na hauhitaji chochote tofauti na kauli ya kwanza wanamuoa wanamkujia mchana lakini kuna yote ambayo kwamba yanahitajika kufanyika hiyo ni sawa walakin wewe umeoa huyu kwa lengo la kufurahisha nafsi yako tu wala hauhitaji chochote zaidi ya hiyo inakuwa ni nikah vile vile muharram na, na kuna wakati imebaki nikah moja ina moja nikah uh, inshallah katika darasa inayokuja Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia tutakuwa na kumalizia nikaha ya kumi na moja na hiyo nadhani ndio itakuwa nikah ya 11 na 12 inshallah itabakia nikah mbili ambazo kwamba akijalia Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa na wenye kueleza kwa machache naomba Allah subhanahu wa ta'ala من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه سبحانك bihamdik وبحمدك an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu اليك ili asilimike ndio amuoe yule binti. Kisha ataposilimika atapatiwa yule binti bila kutahiniwa, bila kupatiwa wakati maalum kuona dini yake vipi. Basi amekuja tu akaambiwa sharti kumchukua huyu binti lazima usilimike. Naam. Basi akasema mimi nimesilimika. Basi kiujao akaozeshwa. Naam. Hiyo inakuwa vipi? Alafu tunapata baadaye yule anakuja kurudi katika dini yake na nia yake ya kuoa ni, nia yake ya kusilimika ni kwa sababu ya kuoa طيب آه swali nzuri bila shaka na imeeleweka kwamba kunao katika watoto wetu ama madada zetu huwa wakipendana na mtu asiyekuwa Muislamu wanajua kabisa sharti au Muislamu ndio watamuoa kwa hivyo sharti ile yule kijana pia kwa sababu anampenda huyu atakubaliana kwamba mimi ili nimuoe huyu wazazi wake hawezi kubali mpaka sharti ipite ya Uislamu. Kwa hivyo nitasilimu kwa sababu ya ndoa. Na kama alivyosema Sheikh kwamba haijulikani iliyokuwa moyoni, haijulikani ilikuwa moyoni, lakini katika aya ambayo kama tulisoma alipokuwa anaeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na hao hao wanawake ambao kwamba ni wetu wa Kiislamu, hata iweje yule mwanamume elmradi sio Muislamu ni haramu kwake yeye kumuoa huyo mwanamke wa Kiislamu Sheikh anasema kuhusiana na huyo mwanamke wa Kiislamu na ndo swali lako umeuliza amekuja na kijana wake ambaye kwamba sio Muislamu kisha walipogundua sharti ni au Muislamu ndo amuoe akasilimu ile amuoe lazima ipite vitu kadha hii ni nasaha ambayo kama inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wala hum yahluna lahun. Sheikh aliposoma aya hii na tumeifasiri na mkijua na kuwafanyia mitihani hao wanawake kisha mkafahamu kwamba hao ukweli washakuwa waumini mumeshawafanyia mitihani kadha wa kadha mkahakikiwa kwamba hawa wanawake washakuwa waumini wa kweli kweli fala tarji'uhunna ila al-kufar basi msiwaregeshe kwa wale ambao kwamba ni makufar kwa sababu wale makufar sio halali kwa wao na vile vile hawa wanawake sio halali kwa wale makafiri kwa hiyo tunakuta kwamba nukta hii vile vile inakuja khilafu hao wanawake wetu waislamu tayari wale watu ambao kwamba wanataka ukoo sio waislamu kivyovyote vile atakavyokuwa katika dini iwe ni ya mayahudi awe ni mnasara awe ni majusi na kadhalika dini imeharamisha mkitaka waoe wa, wa, watoto wenu basi wafanyeni mtihani mpaka muhakikishe kwamba hao ni waislamu wa kweli kwa sababu mkikwenda kinyume na hiyo kuhakikisha basi mtawaregesha watoto wenu na mabanati zenu kwa ukafiri na sio halali au mabanati zenu kwa makafiri na wale makafiri sio halali vile vile kwa mabanati zenu kwa hiyo inakuwa ni mafhumu mukhalafa vile wanawake tunawafanyia mtihani tukahakikisha tukahakikisha kwamba ni waislamu ni waumini wa kweli basi tusiwaregeshe huko bali tuwaoe sisi na vile vile hao mabanati zetu na madada zetu tukihakikisha kwamba hao kweli washakuwa waumini basi tuwaozeshe walakin kinyume cha hiyo itakuwa ni kuwaregesha katika ukafiri naam na inakuwa ni sisi tutakuwa masul kesho kwa hiyo kwa machache natumai itakuwa imefahamika wallahu aalam sawa sawa نعم hmm. نعم vile vile katika nukta tuliyoangazia ulikuwa hujafika ni mwanamume wa Kiislamu kumwoa mwanamke asiyokuwa Muislamu. Inakuwa ni haramu kwa mwanamume wa Kiislamu kumwoa mwanamke ambaye kwamba sio wa Kiislamu, na hii masala ni pana, inshallah nadhani tutakuja kufahamishana ziada, walakini inakuwa ni haramu kwa mwanamume wa Kiislamu kumwoa mwanamke wa kikafiri. Naam, ndio kauli rajih, wallahu aalam.